Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 nit. Temps de ràdio per a l'esport <laughs> en la sintonia de la 97.7 Ràdio. Amb el treball en redacció de Salva Folgado i d'Arturo Delgado al front del control de Sobo saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, en el TuneIn, com la 97.7 Ràdio <laughs> i la nostra web, la 977.com. I que més teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports97nit, arroba Esports 97 nit. Ja sabeu, allò de eh, preguntar-nos ofendre, la pregunta que us fem esta nit és hagueu preferit una derrota major ir per a veure si la propietat pren algun tipus de mesures? És la pregunta que vos fem avui en el Twitter. Arroba esports 97 nit. Hagueu preferit una derrota major a ir per veure si la propietat pren algun tipus de mesures? Mireu, el valencianisme a caminat preocupat i cabrejat. No espera menys. La imatge donada ahir al Calderón és encara pitjor que les de les dues derrotes anteriors a Cornellà i a Samamés. Este València té plom en l'ànima i en el seu futbol, en el cap i en les cames. <laughs> És un equip irreconeixible. Dista molt de l'equip amb sòlids principis de la temporada passada. Ni és segur darrere, ni té futbol per arribar dalt. I el pitjor de tot és que, al part d'este nou projecte en uno, se li esgoten les possibilitats de demostrar que està capacitat per atraure la nau endavant. Comença a semblar superat pels esdeveniments, aplastat per l'acumulació de poder que va reclamar este estiu i que està allunyant-lo de la feina que va ser capaç de fer la temporada anterior, de la brillant feina que va ser capaç de fer la temporada anterior. Més preocupat de les filtracions per allar a l'equip de la premsa i per exercir funcions de fitxador que d'entrenar, a la fi convindrem que el mite d'on Mario Alberto Kempes, quan deia jo de que no es pot traure el corno i rematar-lo, sabia del que parlava. Nuno no va mesurar aquest estiu les conseqüències d'exercir el seu poder omnímode manu militari. Les conseqüències d'executar Rufete i amb ell l'eixida d'Amadeo Salvo propiciaren un ambient enrarit que Nuno, lluny de saber aplacar, ha augmentat mostrant-se cada dia més distant de l'afició, que ara ja no és fantàstica. I la evidència és que aquest ambient ha acabat per atrapar també un equip que és, ara per ara, un ànima en pena. Nuno va camí de ser fagocitat per la seva pròpia obra, i el que és pitjor, qui agafa el bou per les banyes? Qui ha de plantejar-se el que cal fer en una crisi? És Nuno l'encarregat de destituir Nuno? No sóc dels que pensa que l'Imbe a València a fonar el club ni dels que pensa que el de Singapur és perfecte i valencianista des de xicotet. Però necessita urgentment que algú li diga que sense estructura esportiva no es pot caminar en el futbol d'elit. I sobretot, que la pedra sobre la qual pretén edificar la seva església no respon debudament a la duplicitat de funcions. Si l'himno obri pront els ulls, de poc servirà la capitalització promesa, perquè el projecte perdrà un fum de milions d'euros, ja que va camí de no jugar la Lliga de Campions, a mestres constants. I ahir, el màxim responsable és l'amo. Que li ho oblide, venim dient tot des d'aquest estiu. Si no mana tant, és perquè l'IM ho vol. No li peguen voltes. I no vull oblidar-me tampoc dels futbolistes. Ahir al Calderón Sols es salva Jaume. Amb això queda tot dit. N'hi ha futbolistes que no donen un pas avant. La plantilla està sense futbolistes que demostren cap lideratge. En el 2-0 d'ahir, quan la bola anava cap al cercle central immediatament després del gol per a treure del centre, comptarem fins a 5 futbolistes amb el cap gatxo mirant a terra. Per molt que Nuno diguera que no podia reprotxar res a ningú, aquest equip és molt mollet. Massa. Tant que les estadístiques marquen ahir 26 faltes per a l'Atlètico de Madrid i 10 només, com és espera el València. Alguns s'escuden en la impopularitat del seu entrenador per eixir de baix o mostrar-se com falsos màrtirs. Igual si s'aplicaren una miqueta més, les coses no pintarien tan malament, perquè el pitjor és la sensació que n'hi ha de que això no arreglo. Lim, Nuno i els futbolistes tenen la paraula, i en este cas, la paraula ha de vindre amb fets, perquè dit? ara per ara en el carrer, els hi queda ben poc ells sabran el que fan. Les 11 35, el que ha passat en el dia d'avui, com sempre, en les nostres fotos. A la vora de la crisi, el València torna molt tocat del Calderón per la imatge donada en la derrota davant de l'Atlético de Madrid. Rodrigo, de dos a tres mesos esta vesprada, s'ha confirmat el trencament parcial del lligament encreuat posterior del genoll esquerre. Mustafi baixa per al derbi. La groga vista al Calderón va ser la cinquena i complirà cicle. El València recorrerà, encara que no té massa esperances. Francisco o Luis García Plaza són els dos entrenadors que, pre, que preferís per ocupar, preferís, perdó, per ocupar el lloc d'un Lucas Alcaraz que s'ha acomiadat este matí de la plantilla després de la seva destitució. Els millors del club València Bàsquet s'enfronten demà als alemanys del Ratio Farmulm amb la baixa de Sam Van Rossum. Carles Durant espera que l'equip sàpiga paliar la baixa del belga. Pero yo creo que el grupo pues, va a ser capaz de sobreponerse a la situación de Sam y esperamos hacer un buen partido. Les 11 i 36. Eh, repetim la pregunta en el arroba esports 97 nit. Haguereu preferit una derrota major a ir per a veure si la propietat pren algun tipus de mesures? És la pregunta que vos fem esta nit en el nostre Twitter. Arroba esports 97 nit. Fem una pausa per la publicitat. 11 de la nit i 37 minuts han començat ja els esports d'ara i fins a la 1 de la matinada, així en la 97.7 Ràdio i Esports 97 Nits. ¿Aún sin bomba de agua en su comunidad? ¿No se enciende el calentador por falta de presión? Bombas Arroyo tiene la solución. Somos una empresa valenciana joven y dinámica, especialista en instalación, reparación y mantenimiento de grupos de presión comunitarios. Disponemos de la última tecnología en bombas totalmente silenciosas y financiamos su instalación en cómodos plazos. Llámenos al 960-613-913 o visítenos en bombasarroyo.es asesoraremos sin compromiso. Llega a Sagunto la carrera definitiva. Farinato Reis. Pon a prueba tus límites, desafía tu fuerza, lleva al máximo tu corazón, escala muros, arrástrate, supera alambradas infinitas y saca tu mejor versión. Inscripciones limitadas. farinatorrace.com. Castillo de Sagunto, 1 de noviembre de 2015. Patrocina Multipower. Perto, Su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Perto, patrocinador de los goles del Valencia Club de Fútbol en la 97.7 Radio. Perto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. Deja de soñar con él. Ahora y solo hasta el 30 de septiembre tienes un Ford Focus por 13.390 euros o un Ford Fiesta por 8.990 con la tecnología que necesitas. Y es que a veces los sueños se hacen condiciones en Ford.es a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. El domingo 1 de noviembre va a ser la bomba. ¿Vienes a la paella el domingo? Claro que voy, quedamos en que la hacía yo. ¿Y quién lleva el arroz? preocúpate de los amigos y de la diversión, porque este domingo La Fallera y el diario Levante ponen el arroz. Un paquete de arroz bomba La Fallera de 300 gramos gratis al comprar Levante, el mercantil valenciano. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua Radio 11 y 40, tocat Anímicament, el València tornava este matí eh, via AVE des de la capital d'Espanya, des de Madrid eh, fins a València. Ahir se n'anava directament a la ciutat esportiva de Paterna per a eh, els 10 jugadors que no jugaren tot el partit eh, en quant a minuts. Eh, eh, Entrenar-se amb Nuno Espíritu Santo que, bueno, pues... Eh, eh, tampoc és que arreglara massa les coses després en la en roda de premsa tenint en compte el paperot que va fer el València. Miren, el València va caure en Cornellà i ahir ja diguem, ahir ja diguem en aquell partit, i era la primera derrota, per fases semblava l'equip de Jukic. Caiguem Bilbao i tornarem a tindre aquesta impressió. Bé, en Cornellà i en Bilbao, l'equip, almenys tingué, que jo recorde com a mínim, En Cornellà la, de Rodrigo, mamá el porter. Y en Bilbao el gol de Dani Parejo de falta. Y la famosa ocasión mamá de Álvaro Negredo a un gol que hizo. Ahí el Valencia T, un tiro entre tres pals, el del penal. Punto y final. Y no vas a tirar a tot per terra. No de los que eh, etiqueta o creo aún y i tot ho fa o mal. Yo creo que ahir és molt probable que el València haguera acabat perdent, no ho sé, però també és cert que en un principi, amb Rodrigo i Santimina, la situació de quatre centrecampistes per a eh, dos jugadors laterals que ocuparen les bandes, eh, ajudant nos una miqueta amb els dos puntes, perquè Rodrigo en els primers minuts semblava que anava, que en un contra un volia, que estava ràpid, fins i tot és possible que no haguera sigut una mala solució per afrontar el partit, però en el moment que se Rodrigo, Nuno no sap reaccionar fa el canvi al Cácer per Rodrigo, però ahí ja se li desmunta tot l'entramat que havia disposat per a intentar controlar l'Atleti de Madrid. I llavors, a partir d'ahir, s'apaga, s'acaba. Fins que arriba el primer i arriba el segon. I l'equip, entre altres coses, torna a recordar-nos al de l'Ara Jukic, perquè l'equip és el púgil que al primer colp, a la primera galtà, va a la lona ahir, en el segon gol, jo contava un, dos, tres, quatre, cinc jugadors amb el cap gatxo, mentre la pilota anava des de la porteria de Jaume Llevatuda fins al centre del camp per a traure després el 2-0. No és l'actitud d'un equip que vol reposar-se o que té forces per a reposar-se. I també, com dèiem, eh, això no és tot Nuno. Nuno, en part, és molt culpable del que passa, però però sí, jo crec que n'hi ha alguns futbolistes que viuen molt còmodes amb la impopularitat del seu entrenador. Com Legaltà es van anar al portuguès, jo crec que hi ha jugadors als quals se'ls té que exigir més. Més enllà que ir no canviar el sistema, de, tot el que vulgueu. Però jo d'este València te pot guanyar l'Atlètic, perquè estiga millor, perquè te passe eh, físicament jo crec que l'equip també està molt enrere de lo que va ser la temporada anterior. Però almenys mossegar. És que l'equip ahir acaba amb 10 faltes. Fa 10 faltes en 90 minuts. I l'Atleti fa 26, quasi el triple. Rascava. el L'Atleti rascava, eh? I este València abans rascava. Este València anava al Bernabéu i rascava. Este València anava al Calderón ahir baixant cap a la sala de premsa, darrere de mi dos aficionats de l'Aleti de Madrid, comentant el partit, que li diu un altre, amb l'oportunitat que li hem donat a la... Nosaltres no, estem, no som res de l'altre món, estava dient l'aficionat de l'Atlético, eh? no és que estiguen per a tirar el coets, però que en l'oportunitat que li hem donat al València d'entrar en el partit no l'haig aprofitat, el València de l'any passat, d'aquest aficionat, te guanya el partit. Però és que ha demostrat que està pitjor que nosaltres, deia aquest aficionat. I és cert. I ahir ho diguem el València marca el penal i a 5 minuts estem parlant i diem i jo li dic a Salva, no penseu que el València ha millorat? Està igual, jo és que el València està igual. A l'únic que s'agarrava Mair era la pilota parada, perquè per joc l'equip <laughs> va ser absolutament incapaç. En els 90 minuts, en els 94, un defetxit de la primera part i tres en la segona, que va decretar Jesús Gil Manzano. 11 i 44. Folgado, què tal? Bona nit. Què tal, Manolo? Buenas. Bueno, pues... Eh, a l'Esdarà, i serà la situació en València que torna a tocar del Calderón, ja en quines perspectives, perquè en el dia d'avui, damunt hem conegut la baixa de Rodrigo Moreno. El dijous comentàvem, estan molt contents en com està entrenant, estan eh, pensant en donar-li l'oportunitat, se va confirmar en l'11 titular del Calderón, però ahir cau lesionat i avui eh, el part mèdic és eh, ben clar, en este cas, no s'especifica el temps de baixa, simplement els metges amb els que consultes te diuen quin és el temps de baixa per aquesta lesió, però el lligament lateral eh, eh, l'encreuat, perdó, eh, tocat sí, no ja trencat ve... però tocat sí, mm, no se trenca però sí que efectivament Manolo pues, està, està tocat i està danyat en un primer moment era una, una lesió que semblava de d'altra índole, no? d'altre mm. tipus i al final bueno, pues són els, els lligaments els que té afectat eh, Rodrigo Moreno efectivament el València ha anat a conèixer este matí el part mèdic del futbolista i i segons ixe part mèdic diu que hi ha un trencament parcial en el lligament creuat posterior del seu xenoll esquerre. El jugador, diu el part mèdic, seguirà un tractament conservador i sí que se dona <clears throat> un temps estimat de recuperació, que a mi m'ha cridat l'atenció perquè feia molt de temps que en un part mèdic del València no veia uh mhm. -huh. pues, eh, que se donarà coneixement sobre temps estimat de recuperació. Segons si se part mèdic del València, tres mesos, temps estimat de recuperació per a Rodrigo Moreno. Lesió, Manolo, que no s'opera perquè el lligament creuat i hem consultat amb, amb algun mm. traumatòleg... Per tant, una cosa, jo rectificaré. que no hi havia temps de recuperació en el paramèdic, rectifique, demà disculpes, sí que n'hi ha temps de recuperació en el sí, paramèdic. Sí, sí, de tres... No, la cosa quan, <laughs> quan m'enganyi... De, de tres mesos. No s'opera esta, esta lesió. Mm, el València va eh, aportar endavant un tractament conservador. Mm -hmm. No s'opera perquè el lligament creuat posterior estabilitza se pot estabilitzar i no és necessari eh, operar-lo perquè pràcticament és únicament marró que no s'utilitza. El creuat posterior pràcticament és únicament que no s'utilitza. Hi han dos corrents mèdiques en aquest sentit. La corrent francesa, que sempre és partidària d'operar corrent francesa y la corrent, com el tema. I la corrent anglosaxona, que no és partidària de que s'opere. Però bueno, el període estimat de recuperació sí que són de dos o tres eh, mesos. -huh. Mm. Tractament conservador, Manolo, pel que hem preguntat, consistís se immobilitza quatre setmanes al futbolista, hi han quatre setmanes de rehabilitació i hi ha altres quatre setmanes de reincorporació. Bueno, estarem pendents, eh, per tant, d'aquestes quatre setmanes d'immobilització i d'aquestes quatre de reincorporació. Si tot això fora poc encara, que no ho és, damunt avui ha aparegut una misteriosa cinquena groga, que ara explicarem, d'Escoda Mustafi, que li va impedir jugar davant del Levante en un principi. Sí, sorprenent, perquè ahir ho comentava, Manolo, que futbolistes com Mustafi Enzo i Parejo, que van embore cartulina groga en el Calderón, pues passaven a estar apercebuts per al següent compromís de Lliga davant el Llevant Unió Esportiva, que vol dir que si davant el Llevant veuen una groga, se pedrien el següent partit de Lliga, però de, de repent... Jo revise les actes, val? Mm. i m'eixen, eh, en principi, eh, mirant, eh, dic, pues, té quatre grogues. Jornada un Rayo Vallecano, jornada 4 Betis, jornada 6 Granada, jornada 9 Leti de Madrid. I diuen, no, hi ha una cinquena. On està aquesta cinquena? Pues Explica-li a, la, a la nostra audiència. Ixa cinquena apareix en el partit davant el Deportivo de la Coruña, jornada número 2 de, de Lliga, uh mhm. -huh. i ahir apareix una groga que tampoc, segons en un primer moment eh, l'acta, uh mhm. -huh. està destinada per a escodran Mustafi. Les grogues en un primer moment que reflecteix l'acta... Correcte, és que l'acte no apareix. Són per a Danilo, hi han dos per a Barragán, que és expulsat, Correcte. i hi ha una per a Rodrigo de, de Pol. Uh mhm. -huh. No apareix cap altra amonestació per a Escodran eh, Mustafi, encara que és en este partit on l'àrbitre reflecteix una amonestació amb un futbolista però que no anomena. De fet, en el capítol eh, C... De fet, de... disculpa, -huh. Mm. com aquest capítol C ve després de jugadors i amonestacions, -huh. Mm. o en aquest cas expulsions, Eh, diu, en el minut 83 eh, el jugador 19 Barragán Fernández Antonio Juan fue expulsado por el siguiente motivo de la amarilla Cuando després la frase, yo pensaba que era per Barragán, pero mai pero Mustafi. la, frase porque está en l'apartat C, otras incidencias. Sí, en tres incidencias, digo, el jugador fue amonestado una vez acabado el partido y todavía y cuando todavía nos encontrábamos sobre el terreno de juego por hacer observaciones de orden técnico. Pero digo, el jugador, pero se le olvida pasar el jugador. Pues Escodran Mustafi. Correcte. O fer al dorsal de, de Mustafi. però és que a més, com jo dic, que va després de l'apartat B, que és el d'expulsions, tu sí. el que penses és s'estan referint a Barragán, que després l'espera en el túnel de vestidors, sois del mm. túnel de vestidors i li diu alguna cosa, no, no, no és una groga per a Mustafi, per tant algo sí. li va dir en les acaballes del partit davant del Deportiu de la Coruña quan uh mm-hmm. -huh. tot ja va acabar i se n'anaven cap a la zona de vestidors que l'àrbitre ho va reflectir en, en l'acte sense posar el nom del futbolista però pel que el València coneix efectivament l'àrbitre se referia a Mustafi, i després hi ha un annexe a esta acta que poden arbitra, eh, enviar els àrbitres al comitè de competició si han errat o se'ls ha oblidat algun detall, i en aquest annexe a l'acta del dia del Deportiu uh -huh. de la mhm. Coruña és quan l'àrbitre reconeix la seva errada i diu que el futbolista al que se refereix en el capítol C d'altres incidències és Escodra Mustafi, per tant té quatre grogues, i ha aparegut de repente una que no sé si el futbolista coneixia, que era la de la jornada 2 davant el Deportiu de la Coruña. Dit tot això, uh mm. eh, -huh. el València va intentar intentar recórrer, no té massa esperances per intentar recórrer la del Calderón. La del Calderón, efectivament, en el moment s'ha donat eh, compte de que no podrà estar este pròxim cap de setmana en el derbi de la ciutat davant el llevant d'Unió Esportiva Escodra Mustafi pues el València va tractar de llevar-li la groa que ell va veure Mustafi davant l'Atleti de Madrid en el, en el Calderón. El que passa és que ja saben el que passa en els comitès. Una volta interpreten l'acte arbitral, mm. pues ja pots tindre tota la raó Sí del món, que saps que no te van a fer cas. Sí, pues, però en tot cas el València va intentar sí, sí, clar. que li resten la, la groga a Mustafi. Bueno, eh, l'equip ha entrenat en el, en el dia d'avui i demà descansarà eh, eh, per tornar el dimecres ja per preparar el derbi. Com ve el derbi, eh? Pues sí, el derbi ve... <laughs> El derbi, tu saps en quin dia ve el derbi? En el dia de la nit de Halloween. Exacte. Exacte. Pues la cosa está con pera... Exacte, va ser un derbi de... De, de Halloween, de, de, de por. De terror, un, terrorífic. Un derbi de por. Terrorífic, però bueno, València, com que deia, mm. Manolo, este matí arribava, feia nit... Eh, a Madrid. Arribava este matí en AVE, directament des de l'estació de Joaquín Sorolla se traslladava cap a les instal·lacions de la ciutat mhm. esportiva de, de Paterna i allí treballava en l'habitual sessió de regeneració per als titulars i de compensació d'esforç per a futbolistes que no van treballar. Dos coses. Una d'elles, eh, Enzo, la selecció argentina, té compromisos 12 i 17 de novembre en Argentina i Colòmbia, contra Colòmbia. Eh, eh, també la jornada 13, ja coneixem el, el horari, Sevilla-València al Pizjuán, diumenge 29 de novembre a les 8 i mitja de la vesprada. I en el dia d'avui, a aparegut eh, en diversos mitjans de comunicació eh, una eh, informació que vincula a un equip francès que pot tindre un probable interès En Álvaro Negredo. Sí, formación que la en nit els de, copia a nivel nacional. Van emparar de que Olympique de Marsella Manolo buscaba la de un davanter de la Liga Española Y que este davanter era Álvaro Negredo. Inmediatamente la prensa francesa se de esta de esta historia Diferentes periodistas desde Francia, Manolo, pues, sumaban un mes un y bueno, pues Michel como técnico del de de Marsella. Eh, <clears throat> Doyen, representante de Michel y manejante también diferentes futbolistas de Olympique de Marsella Y manejante a Negredo. Michel que lleva a tindre a Negredo en el Castilla. Exacte, Mitchell, que ja va tindre a Negredo del Castilla, però fonamentalment vinculaven Doyen a Mitchell i a sí, Negredo, sí, sí. matí representant, pues, efectivament diuen, bueno, pues és normal que Negredo se'n vagi on va Mitchell. Informació d'última hora, segons s'ha comunicat en la vesprada de Wii Radio Monte Carlo, que ja saps que maneja molt bona informació en la Lliga respecte Francesa. a la Lliga Francesa i d'un programa d'esports que és referència, Manolo, uh mhm. -huh. fonamentalment també per a mitjans de comunicació eh, espanyols, quan busquem alguna informació eh, important que faça al·lusió algo que tenga amor entre, la Liga Española y la Liga eh, Francesa. Bueno, pues según se informa Radio Montecarro en su programa de Wii Manolo, el agente del futbolista, efectivamente el grupo Doyen habría oferido al Olympique de Marsella a Negredo, pero el Olympique de Marsella, Manolo, ha declinado el oferimen porque tiene una ficha eh, brutal, astronómica. de 4 milions d'euros, diuen eh, francesos, s'ha comentat avui Ràdio Montecarlo, i per això Negredo és impossible que vagi a jugar a l'Olimpíc de Marsella, no té diners per a pagar ni la sessió d'Alvaro Negredo, excepte que el València acceptara fitxa compartida, cosa que el València no accepta. No accepta, correcte. I, i fa bé, eh? Vull dir, eh, eh si ha d'eixir un jugador, van a marcar les, les condicions. Formació d'última hora de Ràdio Montecarlo. Perfecte. Bueno, Folgado, això en quant al València, però és que el Llevant tampoc arriba a millorar el derbi. Ahir ja contàvem el que mm. passava, destitució de Lucas Alcaraz, a hores d'ara són dos noms els que apunten a la banqueta i un d'ells se complica prou, així que sembla que la pole espera l'ex del exentrenador de l'Almeria, exfutbolista del eh, Mestallà, Francisco. Sí, sona... No Mitchell, sona Francisco, <laughs> <laughs> sona també Luis eh, García, és tècnic del del Joventut Esportiva pel camí su oferiments, su en la vesprada ir con Garrido, con Fernando Vázquez, con el Matei Sejim, Juan Ignacio Martínez, lo que supose la torrada de la famosa eh, cerveza con hielo al, Segundas partes. al Ciutat de Valencia. Muy complicada la torrada de Juan Ignacio Martínez y sembla, Manolo, que entre Luis García y Francisco estaría la cosa. Problema económico important a l'hora de traslladar altra volta des de on està Luis García, els Emirats Àrabs, cap al Ciutat de València, en el Baní ja està eh, treballant Luis García, molt ben pagat, amb una fitxa eh, considerable, que a la que no podria fer front el Llevant Unió esportiu, hauria de desvincular-se també d'aquell equip, independentment de que hi haguera una clàusula per la qual ell poguera desvincular-se sempre que arribara un equip d'una lliga superior, que no descartem, però a partir de Manolo, l'acord econòmic amb Luis García seria molt complicat. Per tant, pues, o se reduís a Francisco o apareix a última hora pues, algun tècnic que, que, no, que no esperem. Eh, vamos. Eh, aquestes coses, quan les contes, eh, fa mal o no cauen bé o, o com vulgueu dir-ho, però Folgado ja va dir l'estiu passat que tenia moltes reticències al voltant de si eh, tenia que començar la temporada de Lucas Alcaraz en el llevant d'una esportiva. Nou jornades de la 2015-2016 han marcat que en la primera tosola grossa, per dir-ho d'alguna manera, del equip, és cert que hi ha derrotes darrere, jo crec que més per la derrota, per la manera de caure davant la Reial, eh, precipitaren el que en un principi semblava que sí, a també esperada, mm. semblava que no, i allà a les, 8 de la, allà a les 7 i mitja de la vesprada ja sí que sembla definitiu quan s'anuncia aquesta eh, reunió del Consell d'Administració del Llevant. També, Manolo, hi ha una dada molt significativa. Mm, fa un parell de setmanes va haver una tourné per mitjans de comunicació de Manolo Salvador, el director uh -huh. esportiu del Llevant Unió Esportiva. Sempre se li preguntava al voltant de què anava passant amb Lucas Alcaraz. Mm, Manolo Salvador, Manolo va declarar Lucas Alcaraz va acabar la temporada. No, que no digues a on estem parlant del 7 d'octubre. Vull dir, 25 d'octubre i el Llevant ha eh, acomiadat a Lucas Alcaraz. Jo entenc que probablement en aquell moment Manolo Salvador tenia que donar una resposta que no fora dubtem, se n'anem a carregar, però bueno, vull dir, no garantisques, no asseveres, no argumentes amb rotunditat que va acabar la temporada quan te'l vas a carregar dues setmanes després, quan tu sabies que estava en la corda fluixa i que Lucas Alcaraz salva el cap perquè li guanya en aquella matinal de diumenge al, al Villarreal. A més, eh, ja se en la prèvia del Villarreal eh, eh, el run-run que hi havia és si no guanya este partit, està fora. Clar, efectivament. I la setmana ja hi ha dubtes respecte a la continuïtat de, de Lucas Alcaraz. Bueno, este matí s'ha acomiadat el entrenador de la plantilla. Ojo també, Manolo, a l'episodi de Benny Hill d'ahir del Consell d'Administració del Llevant Unió Esportiva no localitza... incapaç de localitzar a Lucas Alcaraz. També te dic una cosa, eh, jo ahir no és que li vaig a, a, eh, a ballar l'aigua al Consell del Llevant, però a voltes també faltaré saber si Lucas Alcaraz volia agarrar el telèfon. No, no, correcte, però vull dir, mmm, si dices i dius no he podido comunicar con el técnico, mmm, quina imatge estàs donant? Vull dir, me va fer, ser, me va, me va fer gràcia, vull dir, el que va córrer al, al voltant del Joventut Esportiva, que és cert que si a Lucas el Quirdes, que avui crec que ha dit que tenia problemes de cobertura, aquesta és una altra. Tampoc se creu ningú que tinguera problema de cobertura, però no, bueno... la veritat és que massa, no agre... pots massa agraïble no, no és. No pots exir i dir, se l'he encarregat, però no li ho hem pogut comunicar perquè no localitzem. No sé, suposo que hi ha una forma de localitzar Lucas Alcaraz, no ho sé, però és... No sé si per part del tècnic, per part del Consell d'Administració del Llevant o per les dues parts, lo d'ahir mm -hmm. va ser un poc còmic, la veritat. Certament no és la millor imatge, però tampoc, tampoc, cal, tampoc cal carregar tot sobre... WhatsApp, al final un mail crec que la llegit este matí, bueno, no sé, molt no curiosa sé, la història. Jo tampoc crec que siga tot eh, qüestió de, de llevant. Eh, dos dades més, una que per al derbi del dissabte ja de les 500 centrales de les quals disposa el llevant ja hi han venudes unes 250, la meitat més o menys, de gent que vindrà des de eh, l'estadi de Dorriols cap a Mestanya, la marxa granota que se fa sempre, i també jornada 13 per al llevant Unió Esportiva, eh, llevant Betis, divendres 27 de novembre a les 8 i mitja en el Ciutat de València. 11 i 58, i demà tenim bàsquet. Juanma Romero, què tal? Bona nit. Hola, Manolo, L'equip ja està a Alemanya, demà des de les 7 eh, i mitja partit contra el Ratio Farm Ulm de Eurocup, des de les 7 i 20 a la sintonia del Superbàsquet de la 97.7 Ràdio, i sobretot amb mitja eh, notícia, eh, que no per coneguda i ser desgraciada, que és la baixa i la lesió de Sam Van Rossum, del base belga. Sí, que ahir es va lesionar pràcticament al fil del descans en aquesta partida davant l'Estudiantes, un esquins al seu turmell dret. A més, té danyat també el bessó de sa, de sa cama dreta i és baixa, per tant, per al partit de demana i dubtes seriós, crec també, inclòs per al partit del eh, pròxim eh, eh, dissabte davant l'Obrador i en qualsevol cas, València Bàsquet pot presumir aquesta temporada de que té un fons d'armari ample i aquesta és una bona mostra d'ell i, i va tenir que, que demostrar-ho demà davant un rival eh, complicat. Anem a escoltar, si te pareix, al segon eh, entrenador de, del València Bàsquet, ara mateix assistent de Pedro Martínez, eh, Carlos Durán, y sí de Isa, Baisa, de Sam Rosson pero al partido de Mamá y con al al equipo. Bueno, está claro que todos los jugadores de nuestra plantilla son importantes y estamos demostrando que, que somos un equipo que no dependemos de un jugador, sino que lo importante es el equipo, ¿no? Eh, la baja de Sam es importante como si fuera otro jugador, pero yo creo que el grupo pues va a ser capaz de, de, a sobreponerse a la situación de Sam y esperamos hacer un buen partido. i un Carles Duran que també parlava del rival de demà de València Bàsquet, este Ratio Far 1, que de moment és líder amb el conjunt valencià del grup, dos partits, dos victòries, però és cert que no ha començat massa bé la seva lliga. En sis jornades eh, ha sofrit ja quatre derrotes i ve de perdre davant del BOM en l'última jornada. I si desgranava Carles Duran al conjunt alemà demà rival del València Bàsquet. sobre todo igualar su nivel físico que nos van a imponer, eh, sobre todo en la defensa de cambios que ellos van a jugar, rebote ofensivo que son muy constantes y luego por pues, defender sus buenos tiradores, ¿no? Yo creo que sobre todo Gunter, el base, pues es una arma muy importante para ellos y vamos a ver si somos capaces de, anularlo, pero sobre todo haciendo las cosas que estamos intentando los últimos partidos, ¿no? A ver si somos capaces de estar bien detrás para seguir sumando pues en contratar ataque, transiciones y encontrar a nuestros hombres más, más frescos en todo momento. Bueno, pues eh, el, les paraules de Carles Duran imagina que l'expedició amb una ment immillorable, eh, el currículum en la present campanya és immaculat del conjunt taronja contra els seus partits per Juanma. Sí, efectivament. Eh, això sí, n'hi ha un auge d'alerta, sobretot després de, de l'últim quart d'ahir, on uh mhm. -huh. l'equip no, no va jugar bé, de guanyar de 29 punts, al final s'acaba guanyant de, de 8, i això va fer que Pedro Martínez alertara no, a aquests jugadors de que no es poden relaxar mai i sobretot no especular. Demà és una bona prova perquè eh, encara que l'UL no siga massa conegut a nivell europeu, sí que és un, és un equip molt fort, eh, sobretot al seu pavelló, i a més ara té l'opció de ser líder amb el València Bàsquet, així que una bona prova per a demostrar com estava l'equip, sobretot sense un home tan important com és eh, Sant Van Rosson. Perfecte, Juanma, alguna cosa més que afegir? Pues res més, que l'equip ja ha entrenat eh, avui en el mateix escenari de, del partit. Demà el partit, com bé deies tu, a les 7 i mitja, des de les 7 i, eh, i 20 eh, estarem contant-lo en esta, en esta sintonia. Se demà, Juanma, gràcies. Adeu, bona nit. Les 12 i 2 minuts, eh, Folgado que ja salsa de la cadira per, per anar-se'n, o almenys per a vigilar-nos des de fora. <laughs> Vinga, va, al debat, a la tertúlia i a l'anàlisi. 97 nit, La Tertúlia. Les 12 de la nit i 3 minuts arranca el temps de debat de Tertulia i d'anàlisi esperant que baixi des de la redacció de Super el seu director, Julián Montoro tenim ja així amb nosaltres reunits el president de les tertúlies de la 90 Pulse Radio a Jaume Martí, hola Jaume, què tal? Molt bona nit Muchas noches Bueno, no fas bona cara i no espera fer bona cara No, no sí, espera temes puntualment deportius no, no tinc bona cara ni, ni bon caràcter No, certament, no està la cosa <laughs> eh, per a per a llançar coets. I també s'acompanya el eh, presentador de eh, El Murciela con Levante Televisió, el nostre company Vicent Sempere. Hola, Sampi, què tal? Què tal, Manolo? Pues que imagina que també estàs pues, entre preocupat, cabrejat, no sé... Jo, jo deia en l'editorial nostre al principi del programa que la gent està entre preocupada i cabrejada i crec que és una miqueta sí. l'estat que millor defineix ara mateix el València de futbol. Jo estic més preocupat no? que, que, que cabrejat perquè jo crec que ahir mm, molts valencianistes, jo m'incloc eh, en aquest grup, eh, anàvem a l'Atleti de Madrid en una, en una postura ja de, de com anar al matadero, no? que anaves a palmar perquè l'equip no, no transmet bones sensacions, eh, jugues contra un equip molt, molt incòmode, molt correós, i en canvi, eh, sí, te trobes 15 minuts d'indefinició a ir, però ja l'alineació del València me, me genera molts dubtes, i és que canviar el dibuix per a jugar davant l'Atleti de Madrid això és d'equip xicotet. O sigui, jo crec que en uno tot to, lo que havia aconseguit l'any passat, lo, lo, bo que havia aconseguit l'any passat, ho està tirant per l'aire, no?, eh, esta temporada, i, i la veritat és que me dona preocupació per moltes coses, perquè no sé quina solució té, i sobretot d'Eixina com el Llevant, i ho tenim avui eh, l'exemple en la ciutat, eh, talla de socarrel no? i canvia de tècnic, que ha tardat però ho fa, pues el València no sé si pot fer-ho, perquè no sé si no se tirarà ell mateix. Julio Montoro, Superdeporte, bona nit. Tampoc, tampoc fas la millor cara tenint en compte el que estem vivint. Eh, li deia jo abans a Salva, Sampi, dic, eh, tal com estan les coses, damunt el derbi es disputa el dia de Halloween. Sí, sí, de consejo. Derbi de por. El derbi de la por. Derbi terrorífic. Va. Tal com venen les coses en uns i en altres. Julián, què tal? Bona nit. També és el dia de tots els sants. Bueno, sí. A, veure si és el de Nuno també. Bueno, eh, Espíritu Santo. Espíritu Santo. A veure si és el de Nuno també i, i, i bueno, i per lo menos se, se, se regala una victòria. Jo li pregunto avui a la gent, i sé que, i, i sé que la gent, eh, alguns no, no els agrada la pregunta, però jo crec que replegui una realitat que és en el, el carrer, que és si la gent haguera preferit una derrota major per a veure si la eh, propietat pren algun tipus de mesures. Eh, sé que és una pregunta que alguns poden tildar de valencianista, eh, aquestes coses que fan els que agarren la bandera. Eh, jo a aquestes altures ja en 45 tacos i 24 de professió, la gent ja me coneix, ja sap qui sóc eh, i com sóc. Eh, eh, però jo crec que estic arreplegant una realitat que n'hi ha al carrer. Jo després estaré d'acord o no amb aquesta realitat. Estaré d'acord o no en que tot és culpa de l'uno. Eh, estaré d'acord o no en que tot és culpa dels jugadors però jo crec que eh, en aquesta pregunta estem arreplegant una realitat que està, que està en el carrer. Ara, eh, com sempre, eh, llegirem eh, missatges al voltant de, de les 12 i mitja de, de la nit, però no sé quina conclusió, eh, Jaume, per exemple, extraus tu eh, jo me quedé en una de les primeres reflexions de, de Sant Pere que es diu ahir hi havia la impressió com de que anaves al matadero perquè jo, en la gent que parlava del partit també hi havia aquesta impressió de mare meva, estos avui m'ho van a passar per damunt no, el que passa que damunt de de tot el que passa i tot el que varen veure és que inclús fem pues, una error doble que això ja és, ja és milagros no? però en, que això té mèrit també perquè clar, és molt difícil la dels dos entres en el gol. I jo crec que eh, ho han dit molts viatges i últimament estem dient València és un equip que si té algo dolent és que no aguanta eh, qualsevol situació negativa uh mhm. -huh. durant el partit. En ja ho acusa. I l'altre dia, pues, eh, les circumstàncies va ser de que el gol que ens marquen i com ens el marquen pues, va ser un efecte desbastador, no? I a partir d'ahir tu dius, sí, que han sigut més gols per a fer més coses. No és problema. Jo pense que si n'hi ha una lliçó clara, la d'ahir és brutal, una lliçó d'impotència en un equip que teòricament volíem o, vo, o volguérem que fos el nostre rival, però que, claro, eh, és que després de veure el partit, lo dels, sí, el resultat és curt, però, vamos, lo, lo que és el partit és brutal negativament i crec que no n'hi ha ningú que mire el resultat, sinó la sensació que donarem i, sobretot, ja entrar en una dinàmica que pense que és perillosa. És el calendari que mos ve, en el que tenim, a on anem i com anem, ojo. És que ara n'hi un perill, Però... perdona, Julián, i és que eh, lo normal és que li guanyi el València al Llevant, és lo normal, eh, juga en Mestalla, eh, eh, és més equip que, que el rival, però després vas fora de casa eh, davant del Celta. Entonces, lo perillós és que entres en la dinàmica de que un, una victòria eh, li dona un mínim crèdit en uno i després palmatòria. Entonces, quan te dones counter, eh, estàs en zona d'indefinició, que és el que està ara mateix el València en la Lliga, i és perquè no ha sumat eh, les victòries que hauria d'haver sumat. Doncs, clar, eh, sí, eh, guanyar partits com Màlaga i Gent per a que després palmes com palmes davant l'Atleti de Madrid, jo crec que està el València perdent el temps. O sigui, ara mateix el València està perdent el temps. Eh, una miqueta situació com estem dient des del dia de, de, de Correia, és una miqueta situació semblant a la de l'any de Jukic. Mm -hmm. Julen. Però mira, jo no tenia la sensació de que anàvem a, a, al Calderón al Matadero, no? Uh mhm. -huh. jo, jo al contrari, jo m'agarrava un poc a... no sé, a, a coses que pareixia que, que, que no sé si volien vore o estaven passant de veres, no? El, el, el que se diu és brotes verdes s'havia vist alguna xicoteta reacció, sobretot eh, a partir del moment en què comença a irrompir André Gómez, la tornada de Gallà, importantíssima. Jo m'agarrava això, però, però, mm, clar, la sorpresa, la sorpresa va ser després un poc el... Pues, eh, no sé, no sé si és que un està tan aïllat de tot l'entorn mm, que no parla ni, ni en ni en els agricultors, no? per, per a veure què se fa, els eh? <laughs> brotes, brotes verdes, verdes no? com se cuiden, com se alimenten, com se... Ah, no? Però és que mira, I, jo, me, i me dona la impressió de, de que no... De que no sóc jo el, el, el sorprès, ni és l'afició la que està sorpresa. A mi me dona la impressió de que, de que els xors també estan una miqueta sorpresos per, per, per, per, per, per, per el canvi, no? Perquè, perquè quan una cosa pareix sí. que comença a rodar i comença a funcionar, eh, encara que siga poquet, perquè tampoc és per tirar coets, lo del Màlaga i lo del Gent, no? però, però, però és això a lo que tens, però jo a, veig... a lo que normalment s'agarra un equip quan, quan vol reaccionar, no? A mi l'alineació, ahir, quan arriba el missatge del club, eh, me pega una patada <laughs> eh, allà baix, perquè, perquè és que jo crec que, que, que ese 11 ara mateix eh, eh, els brotes verdes Nuno agafa la desbrossadora i passa per damunt perquè has dit tu dos futbolistes Nuno, eh, André Gómez, perdó Ahir André Gómez juga desplaçat a la dreta pel canvi de dibuix. Gallà, Gallà no té ningú davant i té tota la banda per a d'ell, a diferència dels partits davant del Gent, per exemple, que tenia eh, en, en qui recolzar-se en, en, en el cas de Santimina. Vull dir, és que ahir Nuno, amb, amb, el, amb el, la proposta que fa condicionada pel rival, o condicionada per l'escenari o la ciutat on vol promocionar-se. Les seues baixes que li falta Fegulí. Fegulí le condiciona El, mm-hmm. El Bacali en Piatí sembla que no me acaba vaig, de confiar. Me vaig preocupar de llegir eh, la roda de premsa que va fer Nuno després d'este mateix partit de l'any passat, uh mhm. -huh. en el que va dir... Eh, això és un bon exercici. Que eh, este partit no se pot eh, treballar eh, xuant per el mig i el que tenim que fer és obrir el xoc a les bandes. Per això i la sorpresa és, és, és molta, eh? És mm. molta, mm, perquè és que, no pot haver canviat tant el eh? València ni l'Atleti de Madrid, que és, que és el, bàsicament el mateix, el mateix i tot sí, no sí. pot haver canviat tant per a canviar radicalment. Hi una cosa per a mi de manera de que pensar, supon no? que d'alguna manera és que llamava l'atenció. És que una cosa és que tu eh, canvies jugadors, però la cosa més complicada és que canvies la ubicació dels jugadors, perquè això l'únic que fa és que li, li donaries, per almenys per els canvis que, que tu feres d'un partit a l'altre, pues d'alguna manera que va resoldre pues, que l'Atlètic Madrid en dos mitjos que no són d'una cosa tècnicament però sin embargo entre baix són brutals pues de alguna manera eh, te agarraven el, el puesto i pujaven com volien els dos mitjos que estaven parlant de jugar a les bandes en la vida poden jugar a les bandes perquè si tenen que organitzar tenen que estar al centre per això dic que una cosa és ficar els jugadors una altra cosa ubicar els jugadors i crec que el pitjor que ens va anar ahir és la ubicació dels jugadors o el puesto que volíem que donara un resultat que no, no, no va ir bé. Es que no pots pretendre que, que, que Gallà i Cancelo te solucionen el partit des de, des de darrere, en un partit, a més, en què el rival té laterals que puxen molt i té extrems que, com, com <clears throat> se va que ajuden. Que, que, Però qui té que parar que van, eh? laterals, que lo, puxen molt. Lo fantàstic i lo millor que té, que té esta tertúlia és que la gent que arriba, com Julián, com Jaume o com Sant Pere, eh, diuen la seua, eh, no hi ha ningú que els diga ni el que han de dir ni el que no han de dir, i després eh, podem entrar en, en debat i, i a mi m'agrada entrar en debat perquè jo ho he dit la primera mitja hora i ara que esteu vostès opinant eh, me semblaria una miqueta covard eh, no dir-ho jo crec que el plantejament inicial no és tan roïn però que el problema de Nuno és que quan se li cau, dir, jo crec que la, la primera previsió de, de, de Nuno és els quatre per el centre, que en efecte així se contradiu el exercici que jo crec que és molt bo el que ha fet Julián de llegir eh, la roda de premsa de la temporada anterior eh, i crec que ell el que vol és que els laterals tinguen recolzament a l'hora de pujar la banda en la caiguda banda, segons vagin eh, produir-se les circumstàncies, de Rodrigo i de Mina, les dos puntes. Val? Eh, però que en el moment en què se li trenca a Rodrigo, ahí aquest esquema se cau. Ahí, sí, però... En aquest esquema, amb Alcácer no és possible, perquè Alcácer no és un jugador que te vaig a donar l'icida per bandes, amb el qual ja Mina té que acudir a les dues bandes, té que menjar, i a partir d'ahí sí que crec que el plantejament inicial, encara que puga semblar descabellat, i vos contradic, no ho estan, perquè a més Rodrigo Mir l'empessó que me dona els primers 20 minuts fins que se lesiona estava fi, estava fresquet encara un parell de, uns contra uns, va provocar un parell de faltes no el vaig voler malament, no vaig voler el Rodrigo Torpó de Mestalla, val? que, que exaspera però sí que és cert que en el moment en què se cau Rodrigo a uno se li, se li cau la persona damunt però, i ja és incapaç de rectificar però, el seu plantejament però hasta aquest moment eh, no sé, jo per a mi el signe del partit és que l'Atleti de Madrid en una o en altra s'anava a guanyar igual no sé, esa és la impressió que jo tinc, no sé en el moment eh, que tu eh, dius que eh, més... L'Atlètic de Madrid fins a l'1-0 només té una, que és la de minus de Coque, i ja no en Però té més. Però eh? València, eh? durant tot el partit, quantes ocasions té? No, no, jo, a veure, jo estic parlant de, del, del plantejament... Es que una. jo estic parlant del plantejament inicial al minut 22 que se'n va però, Rodrigo. Però, vale. I a partir d'ahir el que dic és que el plantejament inicial no me sembla tan descabellat, això jo no vull, amb això no vull dir que el València guanyarà el plantejament en el Calderón, però sí que dic que en el moment en què se cau Rodrigo, a no se li, però, se li cau, vale. se cau com tot l'artesanal que, dia, equip, que dia José Mota. Un equip que fa una ocasió de gol és que no mereix vamos, guanyar res, si en cas ficar-li una multa. Claro, és de veres, és que... No, a el no fa ni una. No, però és que entonces, ni una. on anem, on estem i què volem? Si damunt que no n'hi ha ni una ocasió de, de fer gol perquè no tires a porta, damunt fas el que ha dit, és que heu vist un viatge que dos entrades al mateix a jugar fallen, això a porta no se fa. Vull dir que, i això no és criticable perquè a tot li pot passar, però passa. I clar, si tu tens l'adversitat en un moment donat de que selecciona un jugador que t'havies contat, que era, la, la, diguem, un, una posició que li anava més a donar, que és la que ell volia, Rodrigo. I clar, quan se lesiona automàticament ja és un altre handicap, ja, ja, ja, ja anem mal. Ara què fem? El davanter que tinc eh, teòricament que va suplir-lo, no té les mateixes característiques. A quan se li cau tot. tot no, no sap però rectificar. És, però sí que té que rectificar. No me va bé, doncs pues mira, jo l'únic que sé que dels partits que ha jugat el València des que estan o no uh mhm. -huh. quan ha jugat en un 4-3-3, uh -huh. eh, des que ha guanyat, el 80% ha sigut a Xina. I el més són proves, provatures, i l'animalet ha treballat a la quadra. I això mos va passar i mos va seguir passant, perquè al final, si tu controles algo bé i fas canvis i tens mal, no estiguis fent sempre el mateix. El teu millor jugador és André Gómez, t'ha funcionat dos partits que jo crec que ha sigut evident, màlaga ha liderat el xoc de l'equip, <coughs> tú a ir no puedes llevarle el, la, manija. O sea, no puedes decirle al Andrea, ahora te apartas para allá porque es aquí voy a poner a Enzo Pérez y es este otro sueño que se llama Danilo Barbosa, que no está para jugar en el Valencia, y los voy a poner aquí en medio, entonces tú aquí me molestas. Entonces tírate para allá. Pero, Vicente, lo, no de la ubicación que yo he dicho antes será importante. Claro. De un jugador no... descabellarlo que es importante. No, y decirle, ¿eh? André, no, tú ahora, tú que estás, de puta madre, no, tú te vas ahora de carcero A mí el que más sorpresa era es Manolo Reus no, a, a... a si a ser més nuniste no, no, el propio no. Nuno. No, no, per a, que, va, que va reconèixer per una vegada en la historia jo que a lo millor el plantejament en la boca no era xicoteta, però eh? Sí, pero yo creo que se, millor. que se refereix a partir de, de, de la lesió. Jo crec que abans de la lesión no, no el ves. No sé, jo, sí, el plantejament sí, és sí. el plantejament. Jo me lo estic en tu. Ja el partit. En el Murciélago he tret el tema, dic, el València s'enviava per la lesión de Rodrigo i, i en cambio els companys que han vingut avui que no, que... se però... Si haguera estat allà dalt Te, ta, també te sí. dic una cosa és molt probable que encara ha caigut igual perquè aquest equip si no hagués sigut per la lesió de Rodrigo el, el problema que jo veig en aquest equip és que este primer, este equip ara mateix és el boxejador que a la primera galtava la lona sí. al primer contratemps se cau que és el que a mi me dona por a les dones del València Club de Futbol. 12 i 17, fem una posa i xerrem de tot això i de moltes coses més. Animada la tertúlia esta nit, així amb Julián Montoro, director de Superdeporte, amb Jaume Ortí i amb el presentador del Murciélago en Levante Televisió, Vicent Semperefix a la una. Esports 97 nit, així en la 97.7 Ràdio. Vive el Valencia Open del 24 de octubre al 1 de noviembre en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Te lo ponemos fácil. David Ferrer, Fernando Verdasco, Feliciano López, Fabio Fognini, Tony Robredo y muchos más. Un escenario único y además entradas a partir de 10 euros y precios para todos los bolsillos. No te quedes sin tu entrada. Entra en valenciaopen.tenis y reserva ya la tuya. Valencia Open. Nadie sin tenis. La nueva forma de reestrenar coches se llama Proa Ocasión. Proa Ocasión es tu nueva tienda multimarca con los mejores vehículos seminuevos 100% garantizados, con la mayor variedad para que encuentres el coche que mejor se adapta a ti. Solo en octubre llévate un Ford Cuba 2.0 DS 140 caballos 4x4 seminuevo por 11.500 euros o financialo por tan solo 200 euros al mes. Nos encontrarás en pista de silla 44, Masanasa, Autovía de Alicante, salida 10. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial en Avenida Tres Cruces y Pista de Silla. También en Polígono Industrial Fuente del Jarro, Paterna. Toyota, Valencia. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. Llega a Sagunto la carrera definitiva. Farinato Reis Pon a prueba tus límites, desafía tu fuerza, lleva al máximo tu corazón, escala muros, arrástrate, supera alambradas infinitas y saca tu mejor versión. Inscripciones limitadas. farinatorrace.com. Castillo de Sagunto, 1 de noviembre de 2015. Patrocina Multipower. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 de la nit i, i 20 minuts. Hi ha una part que és la futbolística de la qual estem parlant i, i no parem. Jo crec que en este debat podríem estar, no a l'hora d'avui, podríem estar dies, val? i crec que tornarà a ser el, el debat però fonamentalment a mi el que me preocupa és que este equip l'any passat anava al Calderón i rascava anava al Bernabéu i rascava anava al, a Sevilla i rascava anava a Sant Mamés i rascava anava a Villarreal anava a Villarreal i rascava i home, este equip no rasca este equip ahir fa 10 faltes i l'Atleti Madrid ne fa quasi el triple 26 i ahir ir eh, per lo que parlem del boxejador que va eh, de la primera galtada a l'ona en el 2-0 estem en la retransmissió del partit i se n'adonarem d'esta circumstància. Marc Aralet i el 2-0 i contem això. Fa dos regats després d'una pèrdua del València. Ajusta el pal de la porteria de Jaume Domènech. Caps gachos. Un, dos, tres, quatre, cinc jugadors, cap gatxo. En el València Club de Futbol no és l'actitud. El des que marca l'Atleti de Madrid. Fa el segon. En este cas, Yannick Carrasco, Atlético de Madrid dos. 5 tios en el gatxo. quan la pilota la trau Jaume de la porteria per a reiniciar el partit 5 tios mirant els peus havien... a mi això me preocupa més sí. que lo futbolístic més això ho han vist tots eh? No, no, a, a, mi, a mi és el que me preocupa. O sigui, eh, ahir, per exemple, eh, en aquesta situació, cinc eh, tios en el capgatxo, eh, molts xavals joves que alinear Nuno, perquè és que és la plantilla que té el València, no hi ha cap líder ahí que, que els anime i que, i que es pente, quan te fan faltes perquè ahir estos arrearen, l'Atleti de Madrid, arrear però al final, això és futbol, tio, això no és Bambi, no?, com diu Torrente, o sigui... així... es Estuen al límit i lo permitixen, ja està. Clar, i, i inclús n'hi ha una acció de, de, de roxa directa eh, sobre Santi Mina i no protesta ningú futbolista del València. O sigui, eh, crec que aquesta és la primera vegada en la que se veu a Gallà o tal... I la, la, la targeta però... ha gritat una Mustafi. Clar, o sigui... No... Val valor clarament, sí. Exacte. Un, la... Una entrada neta, i, in... i, i no és que li fita falta, no, és, esta és targeta. I el gol de Jackson, el gol de Jackson, que és una doble garba històrica, i, i, que, i lo de Aderlanya és molt preocupant, perquè ne porta dos seguides, en aquesta jugada ni unes possibles més de Jackson, i ahí ningú les demana. O sigui, vull dir, eh, eh, és un equip sense ànima, no? I, no, no, i... sense, sense un líder que, que vaig a davant des de més i per poder-los guiar, que és lo importante. I clar, pues passa el que passa. Si això damunt és que no jugues a, a futbol res, perquè és que no tirarem a porteria, pues, pues palmes, i això que ahir era una gran oportunitat per a guanyar a l'Atlètic de Madrid mm, molt, molt, molt planet, eh? L'Atlètic de Madrid ahir... Però l'equip, un... que és superior, el, el que és inferior, normalment fa més faltes, perquè tinc que impedir el desarrollo del l'altre equipo. Así va a ser al revés en faltes. O sea, les faltes de Fiat i Madrid, i per què les feia? Pues supongo que perquè entrava Estava damunt, a anul·lar les situacions no? de, que te podrà produir al València. Eh, te preocupa més l'anímic o lo futbolístic, Julián? Que te veig ahí Tot. nota. Home, lo futbolístic està clar, no? Lo anímic eh, jo crec que és un poc, ja ho hem dit altres vegades, no? Jo crec que és un poc general en el club. No... Jo recorde que fa un any Mm, quan anaven a jugar en l'Aleti de Madrid, no recorde si així o allà, o les dos, mm, el València se va preocupar de, de que se parlara de que l'Atleti de Madrid juga Al límit, més allà del límit, no? Se va preocupar de que aquesta setmana l'àrbitre eh, tinguera coneixement de que estava vigilat i de que estava advertit de que així són tots iguals, no? Jo este any he tirat de menys eh, eixa tensió i no, ixe, la tire fora del camp i la tire dins del camp. I se treballi, i se treballi. I se això s'ha de fer. S'ha eh, de que fer antes... Jo veig que aquesta tensió falta, no veig en Nuno com a cap per a, per a conduir un discurs aixina i, i, bueno, i a partir d'ahir pues, tot, no? Eh, a mi la impressió que me dona pel que, pel que estem parlant i, i estan dient en fet és que eh, i xa falta que tu notes eh, que, és, que és evident també està acabant de eh, contagiar a primer tots els estaments i a tot, i a tot el voltant de, del València jo no vull tornar eh, sempre al mateix perquè ja sé el que van a dir alguns eh, però jo crec que he que fer una anàlisi de la, de la realitat i jo ho he fet al principi en l'editorial que, eh, que hem comentat Nuno la primera gran torpesa de Nuno és no mesurar la imposició sí o sí del, del seu poder omnímode i encarregar-se este estiu a Rufete que això arrossega salvo acaba generant un clima de mal rollo i se clima en lloc de en mà esquerra saber manejar-lo per a que no afecte l'equip no el maneja, s'aïlla cada volta més sembla cada volta més llunyà de la gent i de l'afició i jo crec que aquest mal ambient ha capat per contejar-se no, a l'equip i és una de les situacions que, en la que jo veig que l'equip, entre totes coses, anímicament està contagiat, és, és una eh, dissecció que feia ahir César Ferrando que estic extraordinari en la tertúlia per la nit i crec que té raó, al final aquest mal rotllo en lloc de eh, saber manejar l'equip i tal, i, i bueno, intentar novament guanyar no, cada volta se distancia més tanca més entrenaments, tanca més paterna l'afició ja no Però és això, fantàstica no, no, no, és i, un i, problema de veure més enemics de la realitat entonces si tu estàs en casa i penses que els enemics els tens dins o alrededor de tu... No estan així. Anem a veure. No, no, <laughs> que no, jo sí, no estic juzgant qui sé. Sí, sí, jo sí. dic que el que puga pensar, perquè si no, no s'entén. Els dos teniu raó. Tu saps, Jaume, si el, si el València diu avant, així, al final, els mitjans d'ací van avant. Pues ja està. Ara, n'hi ha, que, ha que liderar això també, no? El que no, va anar, el que no va anar a dir que l'Atlètic Madrid no sé què i no sé quant tal és el Daily Mail, ni la BBC, per no parlar de altres. Correcte. Per no parlar de altres. No parlem d'altres, correcte. Però, Julià, jo penso que en la història del València també va haver un fet que a una persona també se tira a l'arena, digui el que tingui que dir, el criticaren, i al final pense que anava bé perquè se va fer justícia. Estic referint-me al moment que el València no se pot despedir allà. A què dir coses un moment donat? Les té que d'una persona convençut i, i que els entren tot. I això, per bé o per mal, això es queden tots els puestos. Vull dir-te que això que has dit és el detall de l'Aire Madrid, l'historial que té, tu tens que treballar-lo antes, <clears throat> perquè l'àrbit quan està pitant ja, ja ha fet tard Però ah, tu antes de jugar al partit, eh, tu fa la teva exposició, la defensa dels teus interessos, i després a jugar. I a millor passa el mateix o no. Jo crec que sí, també, eh, l'autodestrucció eh, eh, intrínseca del València, o sigui, així ja no n'hi no ha prou problemes en el dia a dia, que és pues, palmatoria de partits, perquè escolta, n'hi ha rivals que estan en millor moment de forma, la Champions que, que, pues, que distrau molt, tu repes històricament equips que entren Això en Champions i, i, i patixen molt en la Lliga. Sí, si, no patixen els primers, que són, tenen una plantilla Exacte. doble que tu i tot. Pues, si ja tot això li sumes problemes on no hi ha, que és... Eh, futbolistes que puguen parlar en la premsa, eh, que si Negredo eh, me'l dice fora per un tema extraesportiu, però dic que... O sigui, jo crec que s'està buscant més problemes des que té un Espíritu Santo, baix el meu punt de vista. Però, però hauria I... que diferenciar, Vicent, perquè el club jo he vist, per lo menos, el que me pareix a mi, me puc equivocar, jo he vist que en la persona de la, de la presidenta ha començat a fer actes que normalment no anava, ha començat a tratar de parlar algo, de fer... O sigui, algo que demanàvem, que diguera algo cosa però sin embargo, on ves que no canvia res perquè ni ho intentes el tema deportiu perquè té, està aislat és un poder que, que representa una persona tal qual i si demanàvem per una part la part social pues, que anàvem fent coses ahir s'ha fet alguna no dic molt però és que l'altra banda és zero i a Xina sí que anem al camí si no, en tot el que ens portàvem no estem units en il·lusió i en ganes ojo, eh, que, no que puc... els bons que ens falten atorejar no puc estar més d'acord <laughs> en ese, sistema. Eh, el que pasa es que, claro eh, la gente se pregunta, ya eh, voy a decir yo Jaume, en cuanto a la parte esportiva... ¿Quiénes somos? La gente se pregunta quiénes somos. ¿Quiénes somos? No, no. ¿Y, dónde venimos y dónde vamos? Voy claro, si tú eres capitán, coronel y general, Si la confianza es cega y absoluta de Peter Lim en un espíritu santo, o la confianza es cega fins que veig en Mestalla que en la nueva propiedad encara no... És que l'any passat va anar tot rodat. La nova propietat encara no ha vist més... Igual, com està en Singapur, li dona igual. No ho sabem. No crec. És que ara mateix... Però quan li va tindre igual un home que arriesga el que arriesga i està, està perquè vol ser una persona important en un club important. O sigui, és que el més interessat és ell. Y cuando me s'equivoque, més me va perjudicar sí, a ell. Eh. pero tú ahí mires, el, el, i és el en Méndez es que Méndez ha colocado en el Atlético, Es que Méndez ha colocado en el Valencia si yo si fora Me faria la pregunta, jota, claro, claro. me estás clavando doble? Como a mí me faria esa pregunta. Porque tú tens a Bacali Y a Santi Mina i la de Madrid, Entonces respetes eh, Porque son jugadores en modo de futur, però la de Madrid te a Yannick Carrasco Y a Jackson Martínez. Y mira que a mi Jackson no es un jugador, de continuo pensant el que pensava abans de que, de que vinguera Jackson. Igual, igual té, però... Val? Però clar, és per a pensar, escolta, per què si venen uns però i llavors sí, un altre, si una, uns altres? Vull dir, una cosa jo crec que Ailim ha de fer-se una sèrie de preguntes i ha de prendre una sèrie de, de mesures si no, no, ja no parlem de, de Nuno, de dotar d'una estructura esportiva que ara, perquè ara mateix qui ha de prendre la decisió de carregar-se en Nuno? Nuno. Nuno. Ja t'ho estic dient jo el capità coronel eh, eh general se té carrega, el general se queda el coronel. Jo, Al final lo que va dir Kempes este estiu era ser, no se pot tirar el coronel i rematar. Ah, claro, Està ni, sobrepassat ni, per intentar controlar tantes coses que s'està oblidant Ni pot ser abogat i fiscal a la vegada. com que, algú té interès Igual és una barbaritat el que vaig a dir, però jo l'eixida més imminent, perquè és que de dissabte n'hi ha un partit, o sigui, és que falten 5 dies, eh, ara hi ha 4. però sí, a un partit en Mestalla contra el Llevant, en el que ya es el, eh, primer examen final de Perán un Espíritu Santo, porque es que no te va a traer un 5, o sea, no te va a al levant No. Has de ofrecer alguna cosa mes. y si comienza Mestalla, a todo Mestalla, a corechar en un ya en uno vete yo, digo qué va pasar? Pues yo, el escenario de roda de prensa Leijun, Jun eh, ascenso administrativo del señor Nuno Espíritu Santo y llega un entrenador, y me la veche eh? Yo me la veche yo no. Yo ya me la ves de que no, no puede asumir tanto tantas funciones en el día a día. Isa, pues Isa... les has demanat tú. Sí, sí. No, no, eh, les ha demanat ell. Claro. Sí, pero se ha demostrado que, que, que, pues que, que, que pot ser incapaz. que, per a, per que tú dius, lo pot rematar eh, centrar i vol també que siga esporter, però clar, així no. És impossible. 12 i 31, eh, debatint al voltant de com està el València, que sincerament no està bé. És una realitat, li dolga a qui dolga. I quan mires eh, els ulls amb la transparència de la realitat, pues, eh, te conduix a fer anàlisi com els que se fan en l'estat tertúlia. 12 i 32, fem una pausa i en tornar eh, llegim les respostes a la pregunta de si algú ha desitjat ahir una Eh, derrota mayor a sí si es el administrativo del que parlaba eh, Vicente Sempere es puga produir 2'72, pausa y tornem, venga Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla, cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, patrocinador de los goles del Valencia Club de Fútbol en la 97.7 Radio. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla Mm. Mm. ¿eh? Deja de soñar con él. Ahora y solo hasta el 30 de septiembre tienes un Ford Focus por 13.390 euros o un Ford Fiesta por 8.990 con la tecnología que necesitas. Y es que a veces los sueños se hacen condiciones en Ford.es. ¿Quieres ver en directo a los mejores cortadores de jamón ibérico? No te pierdas el segundo concurso de cortadores de jamón ibérico Ciudad de Valencia que tendrá lugar el sábado 14 de noviembre a las 18 horas en la plaza interior del centro comercial. Organizado por Castro y González con el patrocinio de Nuevo Centro y la colaboración de Diniva, Jamones Juan Gargallo, la Asociación Nacional de Cortadores de Jamón y el Corte Inglés. Medios oficiales, Levante, Levante Televisión y la 97.7 Radio. Con sorteo de un jamón ibérico entre todos los asistentes. Segundo concurso de Portadores de Jamón Ibérico Ciudad de Valencia. Sábado 14 de noviembre a las 18 horas en la plaza interior del centro comercial. ¡Te esperamos! ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial en Avenida Tres Cruces y Pista de Silla. También en Polígono Industrial Fuente del Jarro, Paterna. Toyota, Valencia. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. Si te agrada el sport, esta es la teguasita obligatoria. Sports Esports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. 12 i 35, amb la pregunta que estem fent d'avui és si ahir la graciositat una derrota major per a que la propietat prenguera algún tipus de mesures. Jai Valero, yo nunca quiero perder, pero si hay que hacerlo para que hagan cambios, ojalá nos hubieran metido 8. I jo torno a dir, esta pregunta podrà agradar més o menys. Me da igual que pense algú. Yo lo que digo es que esta pregunta reflectís una realitat que està en el carrer. Agrade o no agrade. Jai Valero, entonces sí que, quieres perder y eso no es del Valencia. Moisés masajista, si con el patético partido el Lim no toma ninguna medida, es que entonces no entiende de fútbol y la afición tendrá que silbarle. Miguel Ángel, ¿tú qué quieres? ¿Que nos dé un infarto? Lo que no entiendo es la pasividad de la dirección. Iván, no, no hacía falta, aun con el resultado engañoso de ayer, se ve que hace falta un cambio de entrenador. Pipo Forever, no cree que les derrota el útils. Pense que el uno no debería seguir, pero voy, no voy una derrota del meu equipo para que el tiren avance Valencia New qué vergüenza de pregunta. Miguel diu... Eh, me recorda que jo de preguntar és ofendre. Miguel diu, eh, què dius? Jo volia guanyar. De vegades pensa que hi ha gent gaudint també aquesta situació. Mm, t'asseguro que no hi ha res que més en el que més gaudint dels periodistes que és contra triomfs. No hi, ha, no hi ha res que més mos agrade, però també tenim l'obligació de contar quan les coses no van bé. I sí, és que la, no la frase de la sal con sal se mata, pues, alguns no el senten bé. Correcte. Sergi diu, pues con mucho dolor sí. Sinocrat diu, no, jo quería ganar. José Luis eh, Diu no cal. Óscar Navarro Bañul diu, ¿qué vol ¿Mejor perder próximos cinco partidos, ponernos colistas para ver si tiran en uno? Pues no, ganar siempre. Ausías Chile, yo siempre voy que guanya el Valencia, pero eh, posí 3-0 que a guanyar la porra Belarte. El ninot de Méndez sabía la que tocaba. Marcos Giso dios si los resultadistas y muchos directivos solo entienden ese lenguaje, puestos a perder, que sirva de algo. Sí, El Fonta diu, no, això mai, som el València i no volem perdre mai. Tranquils i germ d'esta situació i recordeu que el València és el nostre campió. El Rombo de León diu, a ver si espavila el Lim Team. Ya hemos perdido dos meses de competició aguantándolo, sabiendo lo que iba a pasar. Andrés Company, gran pregunta. Ausia Estilet, bonico era sigut en dos tècnics nous, un per cada costat. Àngel diu, jo no vull perdre mai, però ja que estem perdent, espere que es prenguen decisions. De fet, l'única. Nuno, vete ja. Eh, esto viene a vull pensar que el no es tonto y arribarà el momento de tallar a So o de Uria, pero cree que anem a a Nuno fins a Enrique Andreu Crespo, si nos lo vamos a traer el año que viene y al otro, ya podemos patalear lo que queramos. Esto es lo que hay. José Diu que haguera preferir que s'hagueren fet les cosas con toca principio y no arribar a estos extrems de tontería que ten uno. kgb with you, hombre, si sigue ganando tantos partidos, ya puede ser amiguito de Lim, que lo tirará igual. El no querrá bajar la segunda, digo yo. Nominal Diu, sin duda, sí lo siento, pero ya está bien. No es entrenador para el Valencia. Daniel Martínez no el fará fora acabe la temporada y no cumplís objetivo objetivo quan perca de Champions. Sergi Diu, espectacular inicio de programa, Manolo, es toda la verdad de lo que ocurre, Luis Ibáñez Diu, ayer nos tenían que haber caído 5 entre otras cosas, porque nos lo merecíamos. El 2-1 es engañoso, en uno mal, mal, mal. Jesús Efe López, la derrota nunca. El propietario ya ha de saber si el proyecto Mendes 1 genera confianza y es aconsejable a medio plazo. Jorge diu el dubte, en tal que se'n el culpable de todo es Lim, que es qui met, José Rico diu, ese gol de penalti hizo que Nuno tuviera excusas en rueda de prensa que hizo para reírse del valencianismo. A Mancha Valencia diu, ¿quién gana las elecciones? Pues no sé, a qué me esta pregunta, pero no lo sé. Eh, Navy Valencia diu, no, porque el honor del escudo está por delante de Nuno, pero gana o pierda, se ve igual lo perdido que anda uno. Batman diu, oye, ¿cómo veis Alexander Pato para invierno? 26 lleva ya este año. Pues una cosa la para la brasilera y otra la española. Davis Diu, pues ya que pierdes, quiero ganar, aunque no confíe en uno, pero ya puestos igual valía la pena un 4-0 y no alargar la agonía. Salvador, Salvaferrando, que Diu, yo nunca quiero que pierda el Valencia. Otra cosa es que pienso que en uno no debería seguir ni un minuto más en el Valencia. Carlos Cervera Ortiz, este equipo es un equipo de niños sin carácter ni hambre. El Atlético un equipo de gladiadores trabajados. Miguel Diu, pero ¿acaso no es suficiente ver dónde estamos para tomar medidas? ¿Dónde estamos y dónde estaremos de seguir así? Nuno, vete ya. Miguelón Diu, a Nuno ya no se creo ningún, No se ha planteado El els El Jodos tampoco se le creuen. Mesures ya, Nuno, vete ya. Spider Amundio, yo no sé qué prefiero porque al escuchar varias ruedas de prensa de Nuno he perdido toda, toda noción futbolística. Nico Diu teníamos que haber palmado de más y uno fuera lo que dice Vicente Sempero de otro mister y uno eh, de director deportivo es lo siguiente fijo y Paco Tarazona Diu después del 2-0 la verdad es que sí masa eh, equipo pero tampoco entrenador Nuno Go y el Sultis Diu, eh, uno los de Diu, una buena os a tiempos la mejor medicina, por eso esperaba que nos golearan y tal, tal y como iba el partido, y te 34 que dio yo soy Valencia, no de uno prefiero perder dos partidos ahora que cinco en dos meses. Bueno, pues eh, moltes eh, eh, preguntes o moltes respostes a, que arriben a la pregunta que fem en el dia d'avui. Estem donant per fet eh, que el no està superat o jo començaria a tindre aquesta impressió i la pregunta que vos faig és penseu que no és capaç de revertir aquesta situació? No me mirem, a mi de tot, al marge de, <clears throat> dels problemes que estem veient, és que eh, damunt han tingut la sort al principi apareixia d'un calendari eh, ideal, per acoplar-se, per recuperar-se de la prèvia de Champions i tot i, i m'està donant por que, aquest calendari tan favorable siga al final com una bomba re, eh, en retras, no? Uh mhm. -huh. Perquè jo estava mirant tant els equips que tenim per davant i, bueno, ni tenim un o dos de, per descansar un poquetet, però el més és brutal. I, claro, l'equip tenia que estar molt en forma, tenia que estar molt bé, i igual que l'any passat se'n feu de que els equips, quan més millor eren, el València els plantava més cara, i això sí que una moral, però este any la preocupació és que no és a Xina ni pot ser a Xina, entonces la preocupació ha que pensar ja en el dia de demà, no, no avui soles. Jo, a, a mi m'agradaria eh, pensar que Nuno és capaç de redreçar la situació el Nuno de la passada temporada. Jo crec que eren decisions coherents i justes. O sigui, jo crec que almenys fins a mitjà de temporada eh, jo, jo crec que jugaven els que tocava, després ja vingueren problemes físics, baixades físiques d'algun futbolista més que altre, perquè n'hi ha jugadors que se conserven millor durant eh, nou mesos que altres, però és que enguany eh, jo crec que no hi ha justificació eh, per, a, per a tants canvis i sobretot condicionar un, un sistema en funció d'un rival. O sigui, m'està sorprenent això de Nuno. Eh, ja en la jornada 1, recorden el, el primer partit de Lliga, no? en Vallecas, ja me sorprengué l'alineació, la i, i així allà, d'una manera a altra, de manera consecutiva, totes les setmanes, hi ha una sorpresa, eh, al més pur estil una Gemini, no? que fa porres en la, seu, en la seva web per per veure qui encerta i ningú encerta l'alineació, i jo crec que el que li va conduir al València a l'èxit l'any passat va ser un bloc sòlid, eh, la, el famoso passió de seguretat de, de, de Luis Aragonès o mm-hmm. columna vertebral, com vulguis. I, en canvi, ara cada partit va canviant. Si no aconseguirà o, o, o, o, o vol o té la intenció d'armar un equip, jo crec que els fonaments es té, perquè la plantilla no és tan roïna com ara pareix. Jo crec que n'hi ha... Una, és una plantilla jove, inexperta, però jo crec que n'hi ha bons elements. I, I ara mateix jo crec que és aplicar una miqueta la cordura, que és el que sembla que ha perdut Nuno. Jo no vaig a dir rotundament que no, <clears throat> però per a mi seria una sorpresa que en tots els condicionants que va tindre que puga girar tant tant la dinàmica com per arribar a, a l'objectiu, perquè a veure, no, no parlem de, de, de guanyar o d'un partit, ni dos ni tres, parlem d'arribar als tres, quatre primers, no? Entonces, per a mi seria una sorpresa mayúscula, sobretot per les condicionants que té, a veure, l'equip que té, els 3-4 jugadors importants que té, que pràcticament no compten per a res, Mm, l'ambient que, que, que pot tindre en un moment donat si, si les coses continuen a Xina per a mi ho té complicat per a mi seria una sorpresa que traguera davant de l'equip és que n'hi ha una cosa per a mi és vital o sea, mm. han parlat molts viatges de que la paraula equip és el que el València no dic ara sinó històricament li ha anat quan el València ha lograt un equip en bloc, en personalitat si s'ha donat compte han anat fent canviant jugadors pero a un puesto que tenía un físico. Cada puesto tenía un físico que fer. Entonces, cambiaban els jugadors, però l'ofici cada un sabia el que tenia que fer. I és l'única manera de, de, de lluitar en gent pressupost molt més alt com els equips que, que en algun moment el València va superar i crec que ara és el mateix. El València té que tindre l'ideal de fer un bon equip, fer un bon bloc i a partir d'ahir pues en el que té en casa i este any que no ve ningú xiquet perquè es faci sinó jugadors fets estaríem parlant d'una altra cosa però és que el problema, si no canvia, eh, fer proves que viatge, els jugadors se tenen que desorientar, no agarren a dominar la seva zona, i quan s'han a dominar la seva zona es canvien d'ubicació perquè volen canviar el sistema, pareix el que dius, pa, que no me pillen, però que no te pillen, perquè al final tu mateix ja te perds, perquè els jugadors no saben a què tenen que obedir, ni a què tenen que fer cas, ni quina ubicació tenen que desenvolupar. I això per a mi és el que tècnicament veig més complicat i, i que d'alguna manera tirem més en falta, no? La paraula equip. equip. 12 i 44. I els jugadors no són el culpable de tot. Fem una pausa i responem a aquesta pregunta. Vinga. Llega a Sagunto la carrera definitiva. Farinato Reis. Pon a prueba tus límites, desafía tu fuerza, lleva al máximo tu corazón, escala muros, arrástrate, supera alambradas infinitas y saca tu mejor versión. Inscripciones limitadas. farinatorrace.com. Castillo de Sagunto, 1 de noviembre de 2015. Patrocina Multipower a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. La nueva forma de restrenar coches se llama Proa Ocasión. Proa Ocasión es tu nueva tienda multimarca con los mejores vehículos seminuevos, 100% garantizados, con la mayor variedad para que encuentres el coche que mejor se adapta a ti. Solo en octubre, llévate un Hyundai iX35 CRD y Tecno Sky del 2014 por 17.990 euros o financialo por tan solo 324 euros al mes. Nos encontrarás en Pista de Silla 44, Masanasa, Autovía de Alicante, Salida 10. Desierto, del latín desertus, despoblado, solo, inhabitado. Pero no por mucho tiempo. Ven a tu servicio oficial Peugeot, realiza el mantenimiento de tu Peugeot por solo 149 euros y participa en el sorteo para asistir al Rally Dakar 2016 con el Team Peugeot Total. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent Silla. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Pelarte un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. Les 12 i 47, senyors, i la pregunta és, i els jugadors, alguns veu, viuen molt còmodes davant la impopularitat de Nuno, que és el centre de totes les mirades? Bé, pues jo penso que els jugadors, com a integrants resolutius en el camp, tenen una responsabilitat importantíssima. Uh mhm. -huh. O sigui, no, tota la culpa no crec que la tenen d'entrar, per tant, així, quan hi ha una crisi, a quien buscar mejores puestos y todos tienen que vencerme a culpa, ¿eh? Por lo tanto, eh, es una parte <laughs> importantísima de, de lo que es el equipo y, uh -huh. y, lo que aspira y en la situación que está. Julián y Vicente. Yo creo que tienen la agravant de que, de que está marechando el entrenador. O el futbolista es Isen al camp amb massa idees al cap respecte a tres dies abans. O sigui, l'altre dia davant el Gent juguem una cosa i ahir davant l'Atlètic de Madrid volien jugar una altra cosa diferent jugadors que repetixen en l'alineació que ara semblava que estava repetint amb futbolistes, eh, Santi Mina estava jugant sempre, André Gómez, Parejo, són una sèrie de futbolistes que poden ser claus per a l'esquema, ahir els canvia de posició, per tant jo per ahir, jo l'únic que tiren falta a, dels futbolistes és que li tiren el que li han de tirar i és que jo crec que l'any passat el que, punt prou, eh? que, que és prou. molt, que el punt d'intensitat de l'any passat a les altures era molt superior al, de, al que estan tirant ara a futbolista. Té que canviar moltíssim. La Champions la Champions i cansa. Que contagia, que l'ambient se contagia, està clar. Que si no n'hi ha aquesta intensitat, al final eh, el jugador dona un plus quan, quan, quan li toquen el, el punt eixe, no? De, de, de, de que n'hi ha que donar-lo, no? Però culpables? O sigui, qui és culpable? Jaume? Qui és? Cancelo? Mustafi? Santos o l'altre? eh, Gallà és el culpable? Qui és? No sé, Alcácer, André... És, alguno d'estos és el culpable no, del que el València no xue? Jo he fet una pregunta. Estem dient eh, de que els jugadors... Qui és Parejo? Com integre, estan integrats en les solucions de l'equip sí, també tenen sí, que però, respondre. No clar. estem dient qui té el més o menys. El que sí que dic, el jugador és una part important. No pot dir-se el jugador inocente, no. En el conjunt, quan les coses van mal, eh, ha que mirar tots els puestos. On està la enfermetat, perquè a vegades t'equivoques també de, d'ubicació de l'enfermetat, i millor no sigui enfermetat i és la que menys t'esperes. Caràcter. Caràcter, doncs no. Clar, sé. clar, tots sabien que en anar-se no també en dia anava a faltar caràcter. Alguno no ho sabia. Pues, Home, no, està clar pues, qui tenia jugador... que saber-ho, a lo millor no, no, no ho sabia. Probablement, a lo, no probablement, a lo millor que tenia que saber-ho no ho sabia. El jugador estava clar lo que era i lo que aportava, i no, no aportava sols els gols, que també que també... és un home important, com per exemple Javi Fuego, jo crec que l'exemple més clar. Un tio com Javi Fuego que eh, rendia el 200% per a poder estar al nivell de l'equip en el moment en què se te cau del 200%, mm, no dona. ja no dona per a jugar en el València. I, i, i és un jugador important en quant a caràcter. No, ho ha sigut la temporada. Clar, perquè ahir dius, hòstia, en Javi Fuego què haurà passat? Però és que Javi Fuego eh, t'ha demostrat els últims partits que no està per a jugar. Entonces, pues sí, posiblemente, per ahir sí que hi ha culpa també, evidentment és una suma de tot però, però jo crec que la, la, la culpa, per, per, per dir-ho d'alguna manera, fonamental era de l'entrenador per, per molts motius, o sigui, per, per tema de, de, de sistema, per tema de motivació, perquè els jugadors eh, no estan motivats, per a mi el cas Negredo és més important del que sembla, perquè no només és Negredo, és Rodrigo de Paul, Negredo, Bezo, són tres jugadors senyalats ara mateix per Nuno, i, i jo crec que això, vulguis eso no, afecta, o sigui, és que això té que afectar dins d'un grup. El, el, una de les claus de l'any passat era que l'equip apretava molt, al contrari. Li apretava molt d'alt i, i furtava valor i tal. Si el jugador ara no ho fa, és o perquè li han dit que no, o perquè no pot. Però dir-li que no és impossible, Julià, quan li van dir un no quan pues fa... serà perquè bé. no pot. Ah. No crec que siga perquè no vol. Però, eh, eh, vull dir que si tu t'anava per aquest sistema no crec que uno aposta i ara no vaig a fer això. Eh, hi ha una altra lectura, Jaume, que és eh, que l'entrenador veja que l'equip no és tan fiable darrere i si el tira uns metres més darrere per a guardar més la porteria. I quan més darrere és de més eh, t'estan rodejant com, com els indios. Una balonada de, Filip, de, de Felipe Luis Basero, no? una balonada eh? per a llevar-se el baló de damunt és el primer gol de l'Atlètic de Madrid però, però una errada en cadena teua, però és que és aixina, és que és aixina de bàsic el futbol ara mateix, del, de, del, del València en, en la part negativa. Perquè és que són, és un, són errades incomprensibles. Però la tima de si té algo és una, un percentatge de, de seguretat per a mi eh, treballar al màxim i crec que no n'hi ha d'un equip en Espanya que tinga aquest percentatge de fiabilitat a nivell d'això, i justament ahir vas, sí. Però doncs mira, l'any passat, home, és, eh, jo crec que era per estar a l'altura, no? El, eh, I ser rival, però era més talla, que també és un avantatge. Però l'equip era... La intensitat del València en esos 15 minuts que li fa un 3 a 0 a l'Atleti de Madrid, li dona la, a, al final el partit. Sí, per correcte. què? Perquè el partit va ser un partit superigualat. És que l'Atleti de Madrid te fa el 3 a 1, claro. te tira un penal, que el porter te'l salva. Si mm. -hmm. fa el 3 a 2, el Canguelo en Mestalla era tremendo, perquè en, és que era un equip que dius, hòstia, estos, estos estan ahí, estos Però que estan ahí per lluitar la Lliga, o sigui... Veres una cosa, que tu quan tens l'oportunitat que inimpensada que te piden un penalti, i tens la, al final d'un desastre pots fer una cosa heroica, que és empatar. Que empatar. És, però tu l'equip és que no, no li veus... Millora no, res. Dona'm, no millora dona'm l'ocasió de, de xusgar si fora al revés. La... Si tu estàs guanyant 2-0 i l'última te fica un gol, ha passat. Pues que probablement empate tal li costa el València ara. No, no, sí, i els caretos en el Calderón, era, era, la gent estava... Acollonada? Acollonada, sí, perquè... Sí, sí, sí. Perquè dius, no bé que han jugat, perquè no que han jugat els altres... Clar, l'anterior. Podíem marcar-li 4 al València, València, no li hem fet. El València, el Madrid, eh, històricament, ha fet grans partits i grans resultats. Jo penso que si mirem equipos d'un nivell important... Eh, independientment que el Barcelona i Madrid, però i Madrid pugui ser el que millor resulta xat, xat. I després, Manolo, ahir jo crec que el que més eh, incendia l'afició, perquè ja el partit està calfant. El partit te calfa, el partit te calfa. La roda de pensar. Però la roda de pensar en uno ja... És quan, quan uno muta en Unai és quan les Uf. coses van malament. Mm. Ahir, Nuno Mutante en Nunay, en la primera respuesta, que ens deixa a tots bocabadats. Creo que hemos hecho un partido de, que hemos ido creciendo según el tiempo. Empezamos menos bien, hemos ido de menos a más. Creo que en la primera mitad nos costó un poco eh, tener más la posición de balón, crear. Hemos tenido algunas, algunos momentos buenos, pero no hemos sabido controlar el partido como, hemos querido. Creo que en la segunda mitad mejoramos, mejoramos de una manera sustancial, hemos, estado más, más cerca de lo que queremos ser, em, creo que hemos acortado la, diferencia y hemos tenido una que otra ocasión para poder materializar y lograr el empate pero me quedo con, con, el buen trabajo de los jugadores, la actitud, el querer, el querer. Eh, hemos sido penalizados por algunos errores que hemos tenido que nos, hacen pensar que, hay que rectificar, hay que trabajar más para ser el Valencia que queremos ser en el futuro. Eh, voy a decir, es que es Matrix. Es un paralel. paralelo ¿Y el Valencia del futuro eh, quién es? O sea, ¿es esta, este mar en el futuro? Hemos estado más cerca de lo que queremos ser. Lo deberemos ser que es. Desgraciadamente eh, no es el futuro lo que nos preocupa ahora. El futuro es ahora, tío. O sea, es, la es el presente. El problema es que el presente es el que nos preocupa. El futuro está ahí eh, i, com vos he dit antes, en, en un calendario brutal, voy a decirte. I, escolta, Jaume, i abans, en un partit com en la nit, i sí en la, a la zona mixta de dos futbolistes, que el cas van ser eh, Jaume i, i Paco, i, i deien, mm, no, no hem jugat bé, el rival ens ha passat per damunt, però és que ara no podem dir-ho. que es em, que, de veres, escoltes a Paco y a Jaume ir y dios, tío, ¿qué estás contando? Paco Alcácer digan que hemos hecho el partido que queríamos menos en el área. O sea, pero ¿cómo que menos en el área? O sea, con que no, arriba en balón, pues tío, entonces no es el partido que volían, porque es que el fútbol consistís en clavar gol. Y Jaume también parla de que hemos tenido el empate cerca, pero si no remataren. però si lo de Santi Mina, aquesta centrada xut, que era una figa molla que va caure per sí, a Oblak és que és l'únic que fas. És l'ocasió de gol que tinguem, ocasió de gol. Que se quedarem així a mitja, dic. No, però... el València, eh, ahir quan marca el 2 a 1, jo 5 minuts després de marcar el 2 a 1 el València, que dic, ah, vinga, el 2 a 1 encara se pot... Al... I, I passen 5 minuts i dic a la transmissió, el València no ha canviat en res. Però Continua que... estant igual de malament i l'única oportunitat que teníem era quan s'assenyalaven falta, faltes a, a prop de, de l'àrea de les de Madrid que deia, bueno, a veure si en una senta era l'única oportunitat que veies perquè per futbol era impossible. És que el València no fa perill a valor parat, eh? Ni uno. el València no va fer perill. diferència de l'any passat. El València no va, no va fer perill. Ni a valor parat, Sí, sí, ni a valor manejat. Bueno, però, però, bueno, eh, l'any passat el valor parat te salvava moltes vegades, sí, sí, que, no, que, que no havies fet perill de cap manera... I te guanyaves el partit, eh? Però és que ara... no. Ahir el perill el generaven els defensors de l'Atleti de Madrid, perquè és que el València treia la falta, perquè evidentment l'has de penxar cap a la porteria rival, perquè seria molt greu tirar-la cap a Jaume, i ahir els, el, els nervis dels jugadors de l'Atleti de Madrid rebutjant habilitaven opcions remotes Però, de rematada, o sigui, és que era increïble. Un molt, rem, molt, molt remotes. Molt remotes. Molt remotes molt sí, remotes. però per ells eren espectaculars, perquè ells tenien un nerviosisme que no, no sí, era sí, normal. Sí, sí, sí. Havies lograt algo impossible, que li entragués nervis al rival, que entonces és quan pot fallar te, ahir jo m'imagino que diu, bueno, me poden ficar un gol més, però vaig a intentar perquè tot perdut. Nada. Diríem, vamos a, a mantenir el resultat, pareix ser. Senyors, ho deixem així, que se'ns escolta el temps i a més, eh, com és dilluns, ja sé que no és el gol més bonic de la vostra vida, però és gol fer Perelló diem de reprendre com sempre i acabar el dilluns amb els gols del València en este cas amb l'únic el de Paco Alcácer des del punt de penal Julián un plaer com sempre no, el tira bé però 100% d'efectivitat eh? sí, una sí, rematada sí, un gol sí, sí, sí. bona nit un plaer gràcies al director de Superdeporte gràcies Jaume Martí un plaer per dilluns que ve i a tu te ves demà Sempi sí Manolo demà a Murciélago te veig sí senyor ja sabeu Eh, a les 5 i mitja la remissió del programa. De seguida penjat el podcast demà en la tele a partir de les 3 més 4 del Supermurciélago amb el Murciélago en Levant Televisió amb Vicent Sempere i a les 11, no, a les 7 i 20 tornem per al bàsquet Ratio Farm, València Bàsquet i a les 11 i mitja tornem així en este programa. Acaba Esports 97, comença la nit. Gràcies, adeu i fins a mí me pasa lo mismo, duerme ya. Paco Alcácer contra Jan Oblak. 26 de la segona, 71 de partit. Encara podria posar-se el València en el partit d'encertar Paco Alcácer esta jugada des del punt de penal. Eslové contra Espanyol, el d'Eslovènia contra el de Torrent, el no contra el 13, va Paco Alcácer a la carrera. ¡Gol! l'alçada li cau a Mustafi rectifica i se'n va cap a la línia de fons força un penal que transforma Paquito Alcácer per a veure si el València pot entrar en el partit marca el València marca Alcácer en el 27 de la segona en el 72 del partit Atlético de Madrid 2 València Alcácer de penal 1 donde dormir 77.